Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր ռազմական զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կփորձեն արագ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված քայլերի համար ԱՄՆ պետքարտուղարը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին։ Լեգեվարչապետն ընդունել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը ինչ փուլում է հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Թուրքիայում պետական հեղաշրջման փորձի ժամանակ զոհերի թիվը հասել է 104-ի։ Ֆրանսիայի հայկական եկեղեցիներուն Կիրակի երեկոյան տեղի կունենա պատարակ եւ հոգեանգստյան արարողություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 23 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 170 գրակոց, այդ թվում դիպուկահար զենքերից շուրջ 35 անգամ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռն պահեն մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կփորձեն հնարավորինս արագ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հաջորդ հանդիպումը։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը թեպետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպման օրը որոշված չէ, ԱՄՆ, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ, կփորձեն հնարավորինս արագ կազմակերպել նախագահների հաջորդ հանդիպումը, ասել է Ուղղլիկը։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ նույն նոր աշխատանքային այցով Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի Հանրապետության նախագահի հերշատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությունը եւ դրան լայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մեկնարկել է բանակային զորամիավորումների տարբեր զորաբաժանումների կողմից 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացված աշխատանքների կատարողականին նվիրված երկօրյա խորհրդակցությունը։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության շարժանակում խորհրդակցության մասնակցում է Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմը։ Խորհրդակցության ընթացքում բանակային կորպուսների հրամանատարները ներկայացրել են հաշվետու ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքների վերլուծությունը։ Շեշտվել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում անցկացվել են զինված ուժերի պատրաստության պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները, ջամբարային հավաքներն ու դաշտային ելքերը։ Իրականացվել են ենթակա ստորաբաժանումների մարտական պատրաստականության բարձրացմանը միտված մի շարք արտապլանային միջոցառումներ։ Առանձնակի ուշադրությունը դարձվել հանկարծակի ստուգումներին, որոնց ընթացքում վերհանվել է մարտական պատրաստականության եւ մարտական կիրառման պլանների իրատեսությունը, մարտական պատրաստության մի շարք առարկաներից անցկացվել են ստուգողական գործնական պարապմունքներ, անձնակազմի, սպառազինության եւ տեխնիկայի, նյութական միջոցների արկայության եւ վիճակի ստուգումներ։ Այս ամենից զատ զորամիավորումներում անցկացվել են առաջավոր փորձի ուսումնասիրման, փոխանակման եւ ներդրման բազմաթիվ միջոցառումներ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանին շնորհակալություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված քայլերի համար։ Շնորհակալ եմ նախագահ Պուտինին առաջնորդի իր դերի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Նա հիշեցրել է, որ անցյալ ամիս Ռուսաստանի նախագահը հանդիպել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Բոլորի շահերից է բխում բռնության նոր բռնկումից խուսափելը։ Կասկած չունեմ, որ ռուսական, ամերիկյան եւ ֆրանսիական աջակցության արկայության պարագայում առաջընթաց կա, հայտարարել է Ջոն Քերին։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հուլիսի 15-ին ընդունել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությանը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ։ ԼՂ կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ ողջունելով հյուրերին վարչապետը կարևորել է Երևանի քաղաքապետարանի ու վարչական շրջանների եւ Ստեփանագերտ քաղաքի ու Արցախի հանրապետության շրջանների միջև ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ ստեղծված կայուն համագործակցությունը զարգացման լուրջ հեռանկարներ է բացում նոր ծրագրերի իրականացման եւ գործնականում ավելի բարձր արդյունքներ արժանագրելու համար։ Ուրախալի է, որ վերջին տարիներին ակտիվ ու բազմակողմանի համագործակցություն է ձևավորվել Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Կարծում եմ, լավ օրինակ կլինի նաև Արցախի եւ Երևանի կրթական օջախների միջև համագործակցությունը։ Այս առումով տեսակապի հնարավորությունը փորձի փոխանակման համար կարող է որպես մշտական միջոց ծառայել եւ ուսուցման process-ում շոշափելի արդյունքներ ապահովել, ասել է վարչապետը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը պատրաստակամություն է հայտնել հնարավորինս խորացնել համագործակցության արկա մակարդակը։ Նրա խոսքով ավելի ընդգրկուն ու գործնական քայլերի անցնելու համար գործընկերների հետ նոր ծրագրեր են քննարկվում, որոնք ներառվելու են համագործակցության ընթացիկ տարվա աշխատանքային պլանի մեջ։ մեջ հայկական երկու հանրապետությունների մայրաքաղաքների համագործակցության արդյունքների վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես է եկել Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Այնուհետև Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարներն առանձին-առանձին հաշվետվության կարգով ներկայացրել են Ստեփանակերտի եւ Լաղահե շրջանների հետ վերջին 3 տարիների ընթացքում իրենց համագործակցության արդյունքները։ Հանդիպման ավարտին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը եւ Տարոն Մարգարյանը խորհրդանշական հուշանվերներ են փոխանակել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակության ԼՂՀ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանն ու Երևանի քաղաքապետի օգնական Մարիա Բարաղամյանը Ստեփանակերտի գործընկերների ուղեկցությամբ այցելել են Ստեփանակերտի համար 2 եւ համար 6 մանկապարտեզներ։ Երևանցի հյուրերին փոքրիկ արցախցիները դիմավորել են համերգ ողջույնով։ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները տեղի գործընկերների հետ քննարկել են նաև նախադպրոցական կրթությանն ու մանկապարտեզների առօրյային վերաբերող հարցեր։ Գայանե Սողոմոնյանը ներկայացրել է Երևանյան մանկապարտեզների վերջին տարիների զարգացումներն ու կրթադասի առաքչական գործընթացի կազմակերպման մոտեցումները։ Այսի ժամանակ Ստեփանակերտի վերոնշյալ մանկապարտեզներին նվիրաբերվել են երեխաների տրամաբանությունը զարգացնելու համար նախատեսված խաղեր, գրատախտակներ, երաժշտական կենտրոն, իսկ ավարտական խմբերի սաներին նաև պայուսակներ 13 անուն գրենական պիտույքներով։ Ապրիլյան մարտերից ավելի քան 100 օր անց ինչ փուլում է հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Բանակցային գործընթացն այսօր հանրության տարբեր շերտերում ամենաակտիվ քննարկվող թեմաներից է։ Մասնավորապես որոշ փորձագետներ, այդ թվում տեղեկատվական անվտանգության գծով փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը կարծում են, որ ապրիլյան իրադարձություններից հետո Ալիևի հետ մի սեղանի շուրջ նստելու իմաստ ու կարիք չկա։ Հայաստանը վերջի տարիներին զբաղվել է այս ցիվիլ կերպով ներկայանալու եւ փորձել Ադրբեջանին ներկայացնել որպես վայրենի։ Մի կողմից դա երևի ճիշտ է, միջազգային հասարակության աչքերին ցիվիլ Երևանը իհարկե լավ է, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ տարածաշրջանում նամանավանդ որ հիմնական մեր հակառակորդների ասական մենթալիտետ ունեցող երկրներ են կոմպրոմիսի գնալը չի գնահատվում որպես բարձր արժանիք, այլ նկատվում է որպես թուլության նշան։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը ներկա էր Վիեննայի եւ Սան Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումներին։ Տեղի ունեցող զարգացումներին ուշադրությամբ հետևող քաղաքագետն այն համոզմանն է, որ այդ հանդիպումները դեռևս հեռու են բանակցություն կոչվելուց։ Հարցադրմանը թե որքանով ենք մենք մոտ խնդրի կարգավորմանը քաղաքագետը պատասխանեց։ Ադրբեջանը շատ արագ անդադարում է իր հայտարարությունները տոնը եւ ոճը եւ պարտավորությունները ստանձնել Վերնայում, հետո նաեւ Սանկտ Պետերբուրգում, բայց տեսանք, որ հրաժարվեց այդ բոլոր պարտավորություններից միջազգային դիտորդների թիվը համաձայն են ընդլայնել ընդամենը 2-ից 2.5 անգամ, ինչը այսպես ծաղալու թիվ է, որտեղ ներկայումս 6 հոգի են ամեն անջեկած վրճկի գրասենյակում աշխատում եւ 13 կամ 14 հոգին բնականաբար որևէ իրավիճակային փոփոխություն չեն կարող ունենալ։ Եվ նաեւ դեմ են հանդիսանում համանուն տեղի ունեցող միջադեպի հետ հետաքրքրության մեխանիզմների ներդրման գաղափարի։ Ադրբեջանը փորձում է եւ շարունակում է իր բանակցային դիրքորոշումը առավելապաշտական ներկայացնել, ինչը բնականաբար հնար է դարձնում բանակցային գործընթացի սկիզբը։ Անդրադառնալով մոտ ապագայում քտրի կարգավորմանը հասնելու մասին մամուլում շրջանառվող լուրերին, Ռանդ Մելիքշանազարյանը նշեց, որ դրանք մեղմասած իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ապրիլից հետո կայացած եւ օգոստոսին սպասվող Փարիզյան հանդիպումները միայն վստահության մեխանիզմների ներդրմանն են ուղված, ինչը եղել է բանակցությունները վերսկսելու հայկական կողմի նախապայմաններից մեկը։ Իսկ այն, որ մենք գործ ունենք Ադրբեջանի պես անկանխատեսելի ու ոչ ադեկվատ հակառակորդի հետ, մեզ վարկյան անգամ զգոնությունը թույլատնել ունենալու իրավունք չի տալիս։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք վերատվությունը։ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի մասնակիցներն ամենախիստ պատժին կարժանանան։ Այս մասին հայտարարել է Ստամբուլ ժամանած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Բոլորը, ովքեր մասնակից են հեղաշրջման փորձին, ամենախիստ պատիժը կկրեն, անկախ այն հանգամանքից, թե որ կառույցներն են ներկայացնում։ Աթաթուրքի անվան օտանավակայանում լրագրողների հետ հեճեպազրույցում հայտարարել է Էրդողանը։ Նա դավաճաններ է կոչել ռազմական հեղաշրջման կազմակերպիչներին եւ ընդգծել, որ Թուրքիայի միասնականության ու համախմբվածության դեմ ըմբոստանալու փորձ է ձեռնարկվել։ Թուրքիայի նախագահը միաժամանակ հայտարարել է, որ հեղաշրջման փորձն ամբողջությամբ ճնշվելու է եւ որ ինքն ավարտելու է բանակի շարքերում զտումները։ Էրդողանը խոստացել է, որ մնալու է ժողովրդի հետ եւ որևէ տեղ չի մեկնելու փողոց դուրս եկած մարդկանց կոչանելով կանգնել, ոչ միայն հեղաշրջման մասնակիցների դեմ լիարժեք հաղթանակը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, նա փորձում է ապաստան ստանալ Եվրոպայում։ Նրա օթանավի անձնակազմին թույլ չեն տվել վայրեջ կատարել Ստամբուլի օթանավակայանում։ Գերմանիան հրաժարվել է Էրդողանին քաղաքական ապաստան տրամադրել։ NBC News-ի տվյալներով նա Լոնդոն է ուղևորվել։ Միաժամանակ Թուրքիայի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Յասեն Ակթայը չհստակեցնելով Էրդողանի գտնվելու վայրը հայտնել է, որ նախագահն անվտանգության մեջ է։ մեջ է. Թուրքիայում հեղաշրջման փորձը կանխվել է, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ազգային հետախուզական գազམ་ակերպության մամուլի քարտուղարը։ Նա նշել է նաև, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Հուլուսի Աքարն անվտանգության մեջ է։ Ոստիկանությունը ռազմական հեղաշրջման փորձի ընթացքում մեծ թվով զինվորականների է ձերբակալել, երբ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, ընտրված կառավարությանը համերաշխություն հայտնելու համար։ Այն զինվորականներին, որոնք կվերադառնան զորամասեր եւ կհանձնեն զենքը մեղադրանք չի առաջադրվի։ Հատուկ ծառայությունները զինվորական հագուստով 13 անձի են ձերբակալել, որոնք փորձել են Անկարայում նախագահական պալատ թափանցել։ Պետական հեղաշրջման փորձը ճնշելու անվան տակ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը երկրում զանգվածային բռնություններ է ծավալել։ Գերմանական ալիքը վկայակոչելով թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել է, որ տապալված պետական հեղաշրջման փորձի հետևանքով ձերբակալվածների թիվն աճել է մինչև 1563-ի։ Պետական հեղաշրջման փորձի ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 104-ի։ Ըստ ճշտված տվյալների վիրավորվել է 1154 մարդ, ձերբակալություններ են տեղի ունենում երկրի ամբողջ տարածքում, հիմնականում բախումներ են ընթացել երկրի մայրաքաղաք Անկարայում, ամենամեծ քաղաքում Ստամբուլում, ինչպես նաև Մարմարիս հանգստավայր քաղաքի այն հյուրանոցի մոտ, ուր հանգրվանել էր երկրի նախագահ Էրդողանը։ Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջման մասնակիցները խոստացել են վճռականորեն շարունակել իրենց պայքարը ռեժիմի դեմ, չնայած անհաջողությանը։ Այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով հեղաշրջման մասնակիցների հայտարարությունը։ Նշվում է, որ լրագրողների ձեռքն ընկած փաստաթուղթն ուղարկվել է երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի էլեկտրոնային փոստի հասցեից։ Միաժամանակ հեղաշրջման կազմակերպիչները խոստացել են, որ կդիմադրեն բոլոր նրանց, որոնք աջակցում են գործող իշխանություններին։ Նախնական տեղեկություններով Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կամ հայեր չեն տուժել, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նա նաև նշել է, որ Թուրքիայի տարածքում աջակցության կարիք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է դիմեն Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարություն, քանի որ այլ երկիր Հայաստանի Հանրապետության շահերը Թուրքիայում չի ներկայացնում։ Ֆրանսիայի բոլոր հայկական եկեղեցիներում Կիրակի երեկոյան տեղի կունենա պատարակ եւ հոգեհանգստյան արարողություն։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի հայկական թեմի առաջնորդարանի դիվանապետ Գրիգոր Դավթյանը։ Ֆրանսիայի թեմի առաջնորդ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը հատուկ կերպով դիմել է Ֆրանսիայի հայոց թեմի բոլոր ճյուղերին եւ հոգեվոր հովիվներին, որպեսի բոլոր հայկական եկեղեցիներում պատարակ մատուցվի։ Արաջիկա Կիրակի օրը բոլոր հայկական եկեղեցիներում մատուցվելիք պատարակի ընթացքում տեղի կունենա հոգեանգսյան արարողակարգ, նիսի ահաբեկչության զոհերի հիշատակի համար, նաև աղոտ կհնչեցվի վիրավորների շուտապույտ ապակինման համար, ասել է նա. Գրիգոր Դավթյանը հայտնել է, որ արարողակարգը տեղի կունենա Ֆրանսիայի բոլոր հայկական եկեղեցիներում։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում 5 շաբթի երեկոյան ահաբեկչություն էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով ըստ նախնական տվյալների զոհվել է 84 մարդ, մի քանի տասնյակ մարդ վիրավոր է։ Ըստ նախնական տվյալների ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է Հայաստանի Հանրապետության 1 քաղաքացի։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Ահաբեկչության կապակցությամբ Ֆրանսիայում երրորդյա սուք է հայտարարվել։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարի մթի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան։ Տակություն։